Alors on ride all night dans ces verres qu'est la monnaie. Tant que l'avenir nous promet et que la vie nous tolère. Alors eh, on ride all night dans ces verres qu'est la monnaie. Tant que l'avenir nous promet et que la vie nous tolère. Alors eh, on ride all night. vie nous promet et que la vie nous tolère. Eh, alors on ride et on ride, on sait faire que la thune. On a vite fui l'école avec dans le sac de la cune. On aime que l'argent, on vit pour le faire. On fuit les agents qui pistent mes frères, qui essaient juste de s'en sortir un petit peu. C'est pareil que tu sois gros, maigre ou type. On erre dans la street, on boit comme des pitres pour se sentir vivre en espérant que ça aille mieux. Mais non, c'est pas comme ça. Dans la vie, rien ne se gagne, tout se paye, même le respect s'achète. Pour certains, c'est comme ça. On y les fait, même pris la main dans le sac on le fait pour la daronne, pour pouvoir l'épauler. Si tu savais, aucun de mes n'est méchant, le manque de fait géchant. Alors, alors on s'arrête on dans ces verres qu'est la monnaie. Tant que l'avenir nous promet et que la vie nous tolère. Alors on ride all night, on sait faire que la monnaie. Tant que l'avenir nous promet Tant que promet et que la vie me tolère. Et eh, alors on ride et on ride, on sait faire que ça. En BMA, puis en Clio ou en Vespa. Dis-moi si tu kiffes, dis-moi si tu likes ça. En attendant, je retourne fumer, je passe avec la NASA. Moi j'ai toujours marché avec mes homies et mes go. On rappelle dans la rue, dans les halls et même dans le métro. J'ai toujours voulu voir la concu dans le rétro. Et jamais devant moi, mon gars va me dire que j'en fais trop. Ya ya, comme d'hab, on est à PDM. Ça fait des années que mes gars je vais pas trop tarder. Avec l'argent, on essaie de se rencarder, mais je crois qu'on s'est fait recaler, ouais. Alors on ride en night, on sait faire que la monnaie. Tant que l'avenir nous promet, et que la vie nous tourne. Alors on ride on night. l'avenir nous promet eh, Et que la vie nous tolère eh. Alors on ride all night On sait faire que la monnaie eh, Tant que l'avenir nous promet Et que la vie nous tolère Thank you.